Urriak zortzi gaur asteazkena da eta berriun albistegia duzue berriozare erratiaren albiste emankezuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ego Amerikako erresistentzia indigenak kutsaduraren aurkako elkarretaratzea ospatuko du igandean berriozarren. Urriaren amabian eguzki plazan ospatuko den ekitalditxuan erakutsiko dute kutsadurarekiko kontrakotasuna ekitaldiarekin ekuatoria ramazionak sufritzen duen kutsadura ezagotarazena nahi dute aldi berean kontrakotasuna erakusten duten laguntza naparrarekin egingo dira. Eguerdiko ordu bietatik aurrera eguzki plazan bilduko badira ere ekitaldi nagusia zazpietan ospatuko da horretan urriak amabiaren baitan beren diskurtsoa jakinera eman eta Asociación de Afectados de la Petrolera Texako elkartea zautarazeko dute. Arratxalderako bestelako jarduera kantolatu dituzte, besteak beste, Peru, Kolombia, Chile eta Ekuadoreko uiko dantzen erakustaldia, Chevron Texako bideoaren proiektzioa eta ekuabolei elkarretaratzea jarraian atzailetariko baten hitzak entzungai. El día domingo 12 de octubre lo dividimos el evento en dos partes. Primeramente eh, recordamos el Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre. Eh, segundo, eh, vamos a lanzar, a hacer el lanzamiento oficial de la organización UDAT, que es este que se trata de, del apoyo a los afectados por uh, la contaminación de, de Texaco allá en la Amazonía ecuatoriana. Nacho Barriuso berrezarko bizilaguna ikurriñaren zintzilikatze kitzaregatik akusatua. Gaur asteazkenarekin hasiko da Iruñeko ustezko bost arrantzale bizardunen aurkako epaiketa. Horien artean Natxo Barriuso Barriozarko bizi laguna aurkitzen da. Barriuso eta bestelauak, iatzko iazko txupinazoan Iruñeko udaletxeko plazan aldez alde ikurrina erraldoi bat zabaltzea zakusatuta daude. Fiskalak bost hilabeteko espetxe aldi eskaria luzatu du. Aldi zudelak akusazio partikularraren errolean bi urte eskatu ditu errehabilitazioa bost urtera luzatuz. Ekintza ikusgarria penalizatu izan nahi zutenetik, marea solidarioa zabaldu zuioan da marea hori, iruine askatasunez antolaturiko aurreko larun bateko agarraldian bilduzen berriz ere. Eta bestetik Ernesto Praten orpoz orpo kalean da. Hiru ilargi laurden eh, liburuxkaren ostean orpoz orpo izenekoa kaleratu du Ernesto Pratek. Eleberri honek klandestinitatea, sexua eta omorea uztartzen ditu liburuaren nondik norakoak sakontasunean ezagutarazteko. Ernestok liburua elizondoko gaztetxean aurkeztuko du ostiralarekin arratxeldeko sortzi terdietan. Eskupilotaz diardu zirekiko dugu gaur eh, kirolen atala esateko Jose Luis Tabar pilotariak urre domina eh, etxeratu du. Berriozarren jaiotako Jose Luis Tabar pilotariak hurre domina irabazi zuen Mexikon jokatu berri den munduko bikote esku pilota txapelketan. Ama urte zituela pilotakadak ematen hasi zen Berriozarko pilota elkartearekin eta orain zinakan tepeken jokatutako iraileko mundu txapelketan honena ezatea lortu du bere bikotearekin. Egoraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer gaurko iragarpenak arazin zerua odetxu edo oso odetxu egongo dela dio gaurko iragar, iragarpenak erdi mailako odeiak eta guio odeiak nagusitu zaparra da txiki batzuk botako ditu gaur egunaren amaieran baliteke gainera ekaitza lehertzea ego mendebaldeko aizea olubizi ebiliko da bolada gogorrekin eta temperaturei daukionez maksimoak gutxi goko dira beraz temperatura goxoetan murgildurik emango dugu eguna Thank eta hau ezan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan eta berrio erratiaren sintonian FMko eunpuntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.